ili počimo. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ašrafil anbijai wal mursalin, nebina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi, wa men tabi'ahum bi ihsanin ila jumi dini, thumma amma ba'd. Rabbi šrah li sadri, wa jasir li amri wahlu l'uqdata min lisani jefqahu qavli. Doista svaka zahvala pripada našim gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala, Salavat mir i selam na Allahog poslanika, Allahog miljenika Muhammeda alaihi salatu wasalam, njegovu časnu porodcu, njega uzorite ashabe i sve ljude koji slijede put istini do sudnjega dana. Uvažna braćo, poštovani sestre, uvaženi gledatelji, srijeda je nakon jacije namaza sada već naš stalni termin u kojem se družimo sa knjigom Rijadu Salihin, vrtovi pobožnjaka, čuvenog imama En Neveja Rahmetullahi alihi. Mnogo puta smo govorili o vrijednosti ove knjige, da je to jedna velika knjiga koju je uzvišnji Allah s.w.t. podario jedan veliki beričet i blagoslov do, do te mjeri da je to jedna od najrasprostranjenijih knjiga na cijelom svijetu. E, knjiga koja je prevođena na desetine, na desetine različitih jezika. Imam Nevevi Rahmetullahi Alihi pokušao u ovoj knjizi da iz šest hadijskih poznatih zbirki Buharije muslima, Ebu Dauda, Tirmizi, Ibnu Mađi i Nesaije, sažme čovjeku vjerniku nešto što bi mu trebalo u njegovom svakodnevnom životu. Znači, e, veoma interesantna i lijepa knjiga. E, smatram da bi svaka kuća trebala da ima ovu knjigu. Mi večeras se počinjemo družiti sa 47. poglavljem. E, knjiga, ovi koji imaju ovakvu knjigu mogu pratiti na 217. stranici 47. poglavlje. Znakovi Allahove ljubav prema svome robu podsticaj na usklađivanje ponašanja sa tim znakovima i nastojanja da se oni postignu. Generalno ovo poglavlje govori o putevima koji vode ka ljubavi uzvišenog Allaha subhanahu ta'ala. Mi smo u proteklom eh, predavanju govorili o vrijednosti ljubavi u ime Allaha subhanahu wa ta'ala, pa imam en neveju rahmetullahi alihi pokušao da spomeni srodna poglavlja jedna do drugih Večeras govorimo o tome kako i na koji način da čovjek obezbijedi sebi ljubav uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. To bi trebala da bude životna želja svakog čovjeka da potpadne pod svojstva osoba koje voli uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. <clears throat> Jer kao što mi na Dunjaluku žudimo i čeznemo zatim da nas voli neka ugledna osoba, zamislite onda kako bi trebao vjernik da čezne zatim da ga voli njegov stvoritelj Allah subhanahu wa ta'ala koji e, posjeduje džennet i džahennem. Pa blago se onome koga zavoli uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, a s druge strane teško se onome na koga se rasrdi i koga mrzi uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Koliko je ovo bitna tema govori nam činjenica da sam Allahu poslanik alejhi salatu wasalam, iako je Allahu miljenik i najbolji Allahov rob i najodabraniji Allahov rob i imat će najveći stepen u džennetu i lično, direktno je razgovarao sa svojim gospodarom Allahom subhanu wa ta'ala iznad sedmog neba. Opet taj Allahu poslanik alaih salatu wasalam dovio je dovom gdje je tražio od Allaha Allahumma inni as'aluka hubbek wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Allahumma inni as'aluka hubbek wa hubba man yuhibbuk وحب عمل يقربني إلى حبك Allahumma inni أسألك حبك Gospodaru moj, ja tražim od tebe i molim te za tvoju ljubav. Molim te da budem od onih koji ćeš, koji ćeš ti zavoljeti. Prva stvar. Inni luke hubbek. Wa hubbe men yuhibbuk. Wa hubbe men yuhibbuk. Molim te da mi podariš ljubav oni koji tebe voli. Prvo tražim tvoju ljubav. Pa tražim ljubav onih koji tebe voli. وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَى حُبِّكْ I molim te da mi podariš ljubav ka dijelima koja vode ka tvojoj ljubavi. Subhanallah il azim, jedna velika, velika, ogromna dova. E, hadis koji govori o ovoj dovi je vjerodostojan hadis. Gospodaru, molim te da mi podariš svoju ljubav. Molim te da ja budem od onih koje ti voliš. وَحُبَّ مَنْ I molim te da mi podariš ljubav oni koji tebe voli i molim te da mi podariš ljubav ka djelima koja vode ka tvojoj ljubavi. Jer ako insan nema ljubavi pa prema nečemu, neće moći izdržati da radi to djelo. Pa kada mu uzvišeni Allah podari ljubav ka određenom djelu, kada insan zavoli određeno djelo, uz Allahu pomoć on će ustrajati na tom djelu. <clears throat> Pa znači jedno veoma, veoma interesantno i lijepo poglavlje. <clears throat> Imam Nevi Rahmetullahi Alihi počeo je ovo poglavlje sa poznatim kuranskim ajetom iz sure Ali Imran kojeg mi mnogo, mnogo puta kroz predavanje citiramo, kaže uzvišeni Allah Qul in kuntum tuhibbun اللَّهَ fattabi'uni يُحْبِبْكُمُ Allahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu gafurur rahim. Reci o Muhammede, o Muhammede reci ti svojim sljedbenicima, reci ljudima. Ako Allaha volite, mene slijedite. Ako Allah volite, vjernik bi trebao, kao što je spomenuto prošli put u hadisima, da mu uzvišeni Allah i njegov poslanik budu najdraži od svega. A to se manifestuje, rekli smo, kroz pokornost uzvišenom Allahu subhanu wa ta'ala. Pa kaže uzvišeni Allah, Muhammede, reci svojim sredbenicima. ako vi Allaha volite, moramo voliti Allah subhanu wa ta'ala više od bilo čega drugog na svijetu. Ako volimo Allaha, Fettebi'uni, vi slijedite Muhammed alihi salatu wasalam. Kul in kuntum tuhibbun Allahe, fettebi'uni, Allah. Reci Muhammede, ako vi Allaha volite, slijedite mene, Muhammed alihi salatu wasalam, pa će vas Allah zavoliti. Pogledajte, znači, redoslijed u ovom ajetu. Kaže uzvišeni Allah, reci o Muhammede. Ako Allaha volite, mene slijedite i vas će Allah voljeti i grijeh vam oprostiti. Pa onaj ko slijedi Muhammeda alaihi salatu wasalam, treba da očekuje dvije velike, ogromne nagrade. Imaju mnoge druge nagrade, ali dvije su u ovom ajetu spomenute. Reci, ako volite Allaha, slijedite Muhammeda alaihi salatu wasalam, pa će vas Allah zavoliti i grijehe vam oprostiti. Treba li vjerniku veća nagrada od ovih nagradi? Da ga Allah zavoli i da mu Allah grijehe oprosti. Put ka tome je u slijedjenju suneta Muhammeda a.s. Kako slijediti sunet Božih poslanika, osim ako se ne družimo sa ovakvim knjigama, čitamo ove knjige, razumijemo ih i nakon toga to prakticiramo. Pa čovjek vjernik bi trebao da odvoji dio svoga života, da izučaje hadijske zbirke. Buhariju, Muslima, Tirmiviju, Ebu Davuda, Nesaju, Ibnu Mađu, da iščitava i da svoj život usklađuje po tim hadisima Božih poslanika, alaih salatu wasalam, ne bi li potpao pod ovaj ajet? Reci, ako volite Allaha, Muhammeda slijedite, pa će vas Allah zavoljeti i grijehe vam oprostiti. Svako od nas ima sigurno veliko breme grijeha koji bi želio da se, grije, da se riješi prije, e, prije ahireta. Pa jedan od tih puteva slijedjenje Božih poslanika, alaihi salatu wasalam. U vjerodosnim hadisima Allahu poslanik ali se letu podsticao je svoj umet na slijeđenje sunneta. Kaže Allahu poslanik u jednom vjerodostojnom hadisu alejkum bi sunneti. Kaže Allahu poslanik ali se letu vi koji budete živjeli dugo nakon mene vidjet ćete razilaženja u ummetu, velika razilaženja. Ali šta je rješenje? Alejkum bi sunneti. Dobro se čuvajte čvrsto mog sunneta i sunneta mojih halifa. Adu alejha bin nawađidh Kaže Allah poslanik slikovito to pojašnjavajući svojim kupnjacima se čvrsto pridržite za to. Za sunnet Božih poslanika alihi salatu wasalam. Pa znači čovjek vjernik bi trebao da se posvijeti izučavanju sunneta Božih poslanika i da živi po tome. Normalno, sunnet Božih poslanika alihi salatu wasalam je širok, velik, nisu sve stvari u sunnetu na istom stepenu, ali vjernik bi trebao da se trudi i najsitniju stvar – kada hoće izići iz kuće da gleda kojom nogom će izići. Kada hoće ući u WC kojom nogom će ući, kojom će izići. Kakva dova postoji za izlazak iz kuće, za ulazak u kuću, za izlazak u, ulazak u WC, za izlazak iz WC-a, prilikom jedenja i tako dalje. Da se u svemu poduči sunnetu Božije poslanika, letu se nam Allah poslanik je bio insan poput nas, pa je od njega zabilježeno i preneseno kako se ponašao u svakodnevnom životu. Pa imamo kako je znači živio sa narodom, kako se ponašao u razno raznim situacijama. Pa čovjek vjernik bi trebao da izučava sunet Božijeg poslanika, ali se leto sram, do u najmanje sitnice. Do u najmanje sitnice. Da li će nas neko razumjeti, da li nas neće razumjeti, to je manje bitno. Svakako treba se truditi da sunet Božih poslanika ali se letu selam prakticiramo na način da nas ljudi voli, ali nam je bitno da spoznamo sunnet i da živimo u sunnetu Božih poslanika alihi salatu wasalam. <clears throat> Nakon toga imam Nevi citirao je ajet iz sure El Maide 54. ajet يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم O vjernici, ako neko od vas od vjeri svoj otpadni. O vjernici, ako neko od vas od vjeri otpadni, ostavi islam. Mi nismo, mi smo potrebni Allaha. Nije Allah potreban nas kao što je došlo u vjerodostojnom hadisu, kada bi svi ljudi na planeti bili kao najbogobojazniji insan, to ništa Allahu ne, ne, povećava njegovu vlast. I kada bi svi ljudi bili kao najpokvareniji i najgriješniji insan, to Allahu ništa ne šte, e, štetu ne nanosi. Mi smo potrebni Allaha. Pa kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala o vjernici. Ako neko od vas odvjeruje svoj otpadni, pa Allah će sigurno umjesto njih dovesti ljude koje on voli i koji njega voli. Ako neko se otpadne od vjeri, Allah subhanahu će otvoriti srca drugih ljudi koji će ponijeti tu vjeru. Neće bošnjak u islam, neće... Allah Đelešanu će otvoriti srca Japanaca i Njemaca i ostali drugi da ponesu islam. Pa islam nije potreban ljudi, ljudi su potrebni islama. Pa kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala umjesto njih će Allah dovesti druge ljude koje on voli i koji njega voli. Da vidimo njihov opis, prema vjernicima su ponizni, a prema nevjernicima su ponositi. Oni će, oni će se na lovom putu boriti i neće se ničijeg prijekora bojati. Oni su vjernici jedni prema drugima ponizni. I prošli put smo o tome govorili da je veoma bitno da čovjek razumije ajte koji govori o miru, ajete koji govori o ratu, pa smo rekli da znači ajeti u kojima se spominje da vjernik treba da bude žestok i da bude znači ponosit prema nevjernicima, da se to u većini slučajeva odnosi u periodu rata, jer vidjeli smo život Božijeg poslanika ili selam da je obilazio ljude koji su nevjernici, da im je činio dobročinstvo, da im je dolazio u posjete sa njima, jeo i tako dalje. Pa znači život Božijeg poslanika nam pokazuje da čovjek treba prema nevjernicima koji nisu sa njim u ratu, da se prema njima obhodi na najlepši način. Ono što je nama ovdje interesantno jeste da uzvišeni Allah subhanahu opisuje ljude koje on voli, da su to ljudi koji su ponizni prema vjernicima, da su to ljudi koji se bore na Allahom subhanahu putu i da su to ljudi koji se ne boje ničijeg prijekora osim uzvišenog Allaha subhanahu wa <clears throat> Nakon toga imam Nevi ponovo, iako je već jednom spomenuo taj hadis, ponovo spominje hadis kojeg zabilježi imam Buharija od Ebu Huriri radijallahu ta'ala anhu, jedan veliki, veliki, ogromni hadis koji zaista nosi velika značenja u sebi. Od Ebu radi radijallahu ta'ala se prenosi da Allah poslani kazao uzvišeni Allah kaže. Ovo je jedna korist, hadiska korist, da hadisi božjih poslanika, ali se letu sam nekada u početku imaju, rekao je uzvišeni Allah, pa su to hadisi kuciji da, uz, Allah poslanik prenosi od, Božijeg, od, od uzvišnog Allah subhanahu riječi koje nisu Kur'an, već su to hadisi. Takvi hadisi se ne uče znači, u namazu, to su riječi uzvišnog Allaha koji Boži poslanik alaihi salatu wasalam prenosi od uzvišnog Allaha subhanahu a nisu Kur'an. To se zove hadis al-Qudusi. Pa kaže Allah poslanik alaihi salatu wasalam, rekao je uzvišeni Allah. Ko bude neprijatelj mome štićeniku Evliji, ja ću mu objaviti rat. Ko bude neprijatelj, ko bude uznemirjavao i dirao i napadao moga uzoritog groba, štićenika, Evliju, uzvišeni Allah mu objavljuje rat. Ovo je, braćo moja draga i ciljne sestre, e, jedan zastrašujući hadis. Da čovjek pazi kako se opodi prema Allahovim pokornim robovima. Jer evlija imamo mi e, skupinu muslimana koji su izvitopirili termin evlije. U islamu evlija je insan Ela inna evlija Allahi la haufun alihim wa lahum jahzenun amenu wa kanu takun. Doista za Allahove evlije na sudnjem danu neće biti straha, niti će oni za čim e, žalostiti se. To su oni koji su vjerovali, amenu, wa kanu yattaqun, I bojali se Allaha. Pa insan koji vjeruje i boji se Allaha iskreno, on je Allahov evlija. Pa se insan treba dobro paziti da svojim jezikom, svojim ponašanjem ne udari na Allahovog odabranog groba evliju. Mi nekada vidimo čovjeka na ulici pa se prema njemu loše ponesemo, možda putem Facebooka, putem Whatsappa, uvrijedimo, opsujemo, potvorimo nekog čovjeka, a možda taj čovjek cijelu noć klanja i plaći, možda je to, možda je to odabrani Allahov rob. Pa poslušajte prijetnju, kaže Allahov poslanik, u hadisu Kudusiju da je rekao Allah ko bude neprijateljski i raspoložen prema mome robu, neka zna da sam mu ja rat objavio. Treba li čovjeku veća prijetnja? da se insan pazi. Nerijetko mi nasjedamo na priču medija, novinara, vidimo čovjeka, djevojku koja je pokrivena, dobiva novac za svoju mahramu, plaćenik, momak sa bradom, sa bijelom kapicom, klanja u džamiji, to su plaćenici, to su i tako dalje. Čovjek se treba paziti takvih stvari. Novinari se ne boje Boga. Novinari to im je posao da lažu, da petljaju. Ali vjernik ne smije nesvijesti na te stvari. Treba paziti. Možda ta žena koja nosi mahramu, možda je mnogo, mnogo žrtvovala u svojoj porodici, u svome zdravlju, da nosi tu mahramu. I mi onda dođemo nonšolantno naku i kažemo ona dobiva pare za tu mahramu. Pa se trebamo paziti da ne uvrijedimo Allahovog evliju. Jer ako uvrijedimo Allahovog evliju i budemo u njemu neprijatelji, možemo izazvati rat uzvišenog Allaha, subhanahu pa kaže Allahu e, poslaniku u ovom hadisu ili kuciju, rekao je uzvišen Allah, najdraži čime se moj rob može meni približiti jesu farzi. Ovo je, zbog ovoga imam ne citira ovaj hadis. Najdraži nešto što može uraditi mu'min na dunjaluku jesu obavezne stvari farzi. Farz namazi, farz post, farz hađ, farz sadaka, zekjat i tako dalje. Pa vjernik u svome životu mora imati prioritete. Najbitnije stvari u životu su farzi. Da čovjek, ja znam da ima naše braće i sestara u sumne znanju, da se naježe kad čuju ovakve stvari, ali to istina, moramo ih govoriti. Čovjek kada nikad u životu ne bi klanjao jedan sunnet, i nikad, cijeli život, samo klanjao farze, njega Allah neće na sudnjem danu pitati o robe zašto nisi klanjao sunnete. Ali ako propusti jedan farz, Allah će ga pitati žestoko, račun će polagati zašto jedan farz preskočio. Kaže Allah poslanika ali se ratu sam u hadisu rekao uzvišen Allah najdraže što može uraditi moj rob jeste da uradi ono što su farz, što su obaveze. Definicija farza jeste nešto što je strogo naređeno, ako to učinimo, bit ćemo nagrađeni. Ako to izostavimo, bit ćemo kažnjeni. Pa bi čovjek treba u svom životu prvenstveno da pazi na farze. Dolazi asha Božim poslaniku. Pa kaže Allahu poslaniće, kaži mi šta je nama vjerom naređeno. Pa kaže Allahu poslanik, naređeno nam je pet vakata namaza u toku dana. Pet farza. Kaže, je li nešto mimo toga? Kaže Allahu poslanik, nije osim ako ti želiš dobrovoljno. Kaže, ja neću na to ništa dodavati, ni oduzimati. Kaže Allahu poslanik, ako ustraje na ovome što je rekao, on će u džennet. Pa čovjek treba prvenstveno da se pazi da obavlja farze. Farz namaze, farz post Ramazana, farz sadaka, zekijat i jednom otići na hađ. To su najveći farzi. U svakom ovom farzu imaju na file o čemu ćemo sada govoriti. Ali najbitnija stvar u životu, najdraža stvar našim gospodaru jesu farzi. Pa kaže Allah poslanik u hadisu kuciju, rekao uzvišeni Allah, moj rob se približava meni na filama sve do ga zavolim. E, sad dolazi na file. Prva stvar, najdraže dijelo Allahu su farzi. A kaže Allahu poslanik u ovom hadisu kuciju, neće prestati moj rob da čini na file dobrovoljni ibadete, dok ga uzvišenja Allah ne zavoli. Pa je put na fila put ljubavi uzvišenog Allaha. Ali je nama bitno prvo da uspostavimo farze. Pa kaže, neće moj rob prestajati činiti na file dok ga ne zavolim. U namazu imaju na file prije sabaha na fila, prije na fila, poslije na fila, prije ikindije na fila, prije akšama na fila, poslije akšama na fila, prije jacije na fila, poslije jacije na fila, vitr na fila, duha na fila i tako dalje. Pa imamo mnogo na fila dobrovoljnih namaza. Imamo post na filu, imamo ponedjeljak na fila, četvrtak na fila, bijeli dani na fila, ašura na fila i tako dan, dana refata, post dana refata na fila, post Davuda ali i selam na fila i tako dalje. Imamo dobrovoljnu sadaku mimo zekijata, da udjelimo bijedi, da udjelimo onima kojima su potrebni. I imamo dobrovoljni ibadet hađa, da čovjek nakon što jednom obavi hađ za sebe, ide da obavlja više puta hađ. To su sve na file koje čovjek kada čini i radi, približava se svome Allah, gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala, pa poslušajmo nagradu koja dolazi nakon toga. Pa kaže, uzvišenje Allah subhanahu wa ta'ala, moj rob mi se približava na filmu, sve dok ga ne zavolim. A kada ga zavolim, ja postanem njegov sluh kojim sluša, njegov vid kojim gleda, njegova ruka kojom prihvata, njegova noga kojom hom hodi. Svakako, neispravno je i nemoguće je shvatiti ovaj hadis da uzvišen Allah kad zavoli svoga roba, kaže postaje njegov sluh kojim on sluša, vid kojim gleda, ruka kojom uzima, nogom koja korača. Nemoguće da je uzvišeni Allah postao naša noga, to je daleko od razuma, kamoli od vjeri. Već se ovdje misli u ovom hadisu, uzvišeni Allah mu olakša da sluša ono što je dobro, da gleda ono što je dobro, da rukom uzima ono što je dobro, da nogom svojom ne ide nigdje osim što je dobro, uzvišeni Allah mu olakša da to sve čini na halal i dopušten način. Pa ovaj hadis kad bi neko sam pročitao, mogao bi, ne daj Bože, neispravno to sad, pa kaže uzvišen je Allah postao nečija noga, nečija ruka, nečije oko, nečije uho, a Allah subhanahu wa ta'ala je daleko od toga, već se misli uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala mu olakša da on svoje ekstremitete koristi samo na ispravan i halal način. Pa kaže se na kraju ovog hadisa, kao nagrada, a ako me zamoli za nešto, sigurno ću mu udovoljiti. A ako zatraži moju zaštitu, sigurno ću ga zaštititi. Znači, imali smo prvi stepen su farzi. Naj, najdraži dijelo Allahu. Pa na file su put ljubavi ka uzvišnjom Allahu subhanahu Pa ko bude činio mnogo na fila, uzvišeni Allah subhanahu će ga zavoljeti. Pa je nagrada tome da ćemo olakšati da kontroliši svoje oči, svoje uši, svoje ruke i svoje noge. I ne samo to, pa kaže uzvišnji Allah subhanahu u ovom hadisu, ako me nešto zamoli, ja ću mu to dati. Ako od mene zaštraži zaštitu, ja ću ga zaštititi. Pa su to velike, velike koristi i nagrade koje proizilazi iz e, činjenja dobrovoljnih ibadeta. Ono što je nama interesantno u ovom hadisu jeste da je to jedan od puteva koji vodi ka ljubavi uzvišnjom Allahu subhanahu wa ta'ala činjenje dobrovoljnih ibadeta. Ali smo rekli treba zapamtiti Ljudi se mogu ljutiti, ljudi se mogu to razumjeti ili ne, ali je to znanje koje se mora prenositi. Čovjek prvo treba da uspostavi farze, kao što je onaj Asha pitao. Prvo uspostaviti farze, a nakon toga ko može dobrovoljno i u namazu da ima na filu, i u postu, i u zekijatu, i u hađu, to je svakako dobro i to je put ka ljubavi uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. <clears throat> nakon toga 387. hadis Eh, od Ebu Hureyre radijallahu ta'ala hadis koji nam govori o jednoj koristi ljubavi uzvišnog Allaha još na dunjaluku. Znači vjernik, rekli smo malo prije, najdraža dijela Allahu su farzi. Putem na fila se približava Allahu da ga Allah zavoli. Da vidimo šta će čovjek konkretno na dunjaluku dobiti kada ga zavoli uzvišeni Allah. Ovaj hadis odgovara na to pitanje. 387. hadis od Ebu Hureyre se prenosi da je vjerovjesnik sallallahu alaihi sallam rekao Kada uzvišeni Allah zavoli svoga roba, pozove Džibrila i kaže mu Uzvišeni Allah zavolio je tog i tog, pa ga i ti zavoli. Zatim ga Džibril zavoli, pa pozove stanovnike e, neba i kaže Allah je zavolio tog i tog, pa ga i vi zavolite a zatim ga stanovnici neba zavoli. Nakon toga Allah mu podari lijep prijem među stanovnicima zemlji. Kaže Allah poslanik alaih salatu wasalam, kada uzvišeni Allah nekog zavoli. A to je zaista stepen, poseban stepen. I blago se onima koje Allah zavoli. Uzvišeni Allah prvo pozove Džibrila i kaže ja volim tog i tog, spomene ga po imenu. Džibrile ti ga zavoli, pa ga Džibril odmah zavoli. Džibril apsolutno pokoran svome gospodaru. Pa Džibril ode i zovne po, nebesima i kaže, o stanovnici nebesa, Allah voli tog i tog roba, pa ga i vi volite, pa ga i oni zavoli. Nakon toga kada ga zavoli Allah i Džibril i Meleki, da se da stanovnici zemlje voli tog insana. Ima u drugom rivajetu kod imama muslima da je ista stvar sa osobom koju Allah mrzi. Pa kada Allah nekoga mrzi, zovne Džibrila, pa ga zamrzi Džibril, pa ga zamrze stanovnici E, e, zemlje i nebesa i nakon toga insan postane i omražen na dunjaluku. Pa je odno ovo jedna velika korist od ljubavi e, uzvišnog Allah prije ahireta da insan postane voljen na dunjaluku. I imate alhamdulillah primjera koliko god hoćete. Imate ljudi koji imaju milione i milijarde. Ali najbliži ljudi, njegova djeca, njegova rodbina, njegovi komšije i prijatelji ga mrzi i svi samo gledaju kako će se od njega okoristiti dunjalučki. A imate ljudi koji narodu ništa ne daju, ali ga ljudi voli. Jedva čekaju da ga sretnu, da ga poselame, da ga vide i tako dalje. Zašto? Zato što je taj insan poseban kod Allaha, pa ga Allah zavolio, pa je Allah otvorio ljudska srca. U vjerodostojnom hadisu je došlo da su ljudska srca u Allahovim rukama, između Allahova dva prsta. Pa znači Allah okreće ljudska srca kako hoće. Pa Allah podari da ljudi zavole određenog insana. I vi ćete vidjeti nekada, insan nema ništa. Bijeda, sirotinja. Ali gdje god se pojavi osmi, lijepa riječ, svi ga ljudi voli. Komšilu ga voli, ulica ga voli, kvart ga voli, u džamiji ga voli, u školi ga voli, u firmi ga voli. Nikom ništa ne daje. Gdje je pojenta? Gdje je tajna? Tajna je u njegovom odnosu prema Allahu Đelešanu. S druge strane, imate ljudi, svi ga mrzi. Kad god se pojavi, ljudi kažu, eto ga ide, bježi, sakrivaj se. Gdje je pojenta? Pojenta je da ga je Allah zamrzio zbog njegovih postupaka, zbog njegovih grijeha zamrzio ga gospodar. Pa kada ga mrzi gospodar, mrzi ga Džibril, pa ga mrze stanovnici nebesa, pa ga mrzi stanovnici zemlji. Pa znači jedna velika, ogromna korist zbog koje bi svako od nas trebao večeras da sebi zada, a mi ćemo na kraju predavanja spomenuti 10 ili 11 načina kako se zadobiva ljubav uzvišnog Allaha, da sebi insan u obavezu stavi dva, tri, četiri ili pet načina kako može stići Allahu ljubav, od ostalih koristi jeste i da bude voljen na dunjaluku od strani ljudi. <clears throat> Nakon toga 388. hadis od Aisha radijallahu ta'ala anha se prenosi da je Allah poslanik alaih salatu wasalam poslao jednog čovjeka kao zapovjednika izvidnici. Allah poslanik je slao izvidnice, slao je vojske, pa je jednog čovjeka postavio da ljudima bude komadant, da im bude vođa na putu, da im bude vođa e, znači grupe. Čovjek je predvodeći svoje drugove na svakom namazu na svakom namazu učenja završavao surom kulhu huvallahu ahad. Čovjek je imao jednu naviku koja je bila čudna sahabima. Oni su ošli na put i on im je bio emir, on nije je bio vođa, svakako vođa ljude predvodi u namazu. Pa je on činio jednu stvar koja je bila malo čudna sahabima, on bi učio u namazu i uvijek bi na kraju učenja učio suru kul huvallahu ahad koju mi Allah svi znamo. Kul huvallahu ahad, Allahu samed, lem jelid, lem juled, lem yakul lahu kufuan ahad. Kratka sura, ali Allahu poslanik od nju izrekao velike, velike nagrade. Allahu poslanik jedne prilike je došao svojima sahabima i kaže je jel to vi ne možete u toku jedne večeri da proučite Kur'an cijeli? Kažu Allahu će kako da proučimo cijeli Kur'an u toku jedne večeri? Kaže Allahu poslanik proučite tri puta kulhu valla jer jedno učenje kulhu valla je trećina Kur'ana. Tri puta proučeno kulhu valla je kao učenje cijelog Kur'ana u nagradi svakako. Dok postoje hadisi da Allah poslanik obećao ko prouči deset puta suru kulhu vallah, da će mu Allah sagrati kuću u džennetu. I mnogi drugi hadis koji govori o vrijednosti suri kulhu vallah, a jedan od hadisa jeste i ovaj hadis. Vraćamo se našim hadisu ponovo od Aisha radijallahu ta'ala kaže Allah poslanik jedne prilike je poslao jednu izvidnicu, poslao jednu grupu e, ljudi kojima je jednog čovjeka učinio emirom, glavnim. Pa bi on predvodio njih u namazu, pa kada bi završio učenje u namazu, učio bi fatihu, pa suru, uvijek bi učio na kraju suru kulhu Pa je to bilo njima malo čudno. Ali šutili su. Pa kaže Aisha radijallahu ta'ala, kada su se vratili, to su spomenuli Allahom poslaniku, alaihi salatu wasalam. Oni kada su došli, kažu Allahu poslanić, imamo ti nešto ispričat. Imamo nešto čudno od našeg emira. Šta je? On kaže, kada god uči, uči fatihu, uči suru, završi uvijek sa kulhu valla. Uvijek, svaki rekiat, svaki namaz. Pa je Allah ali se ratu selam, pogledajte Allah nije dao odgovor. Kaže, upitajte ga zašto to radi. Koliko nama puta nedostaje kada čujemo da neko nešto radi, da ga upitamo, a zašto ti to tako radiš? Evo vi imate priliku, možda velik broj vas i ne prati, ali koliko puta ljudi kada čuju moje neke izjave, vidjeli su nekog bradatog pezića, nešto je govorio protiv žene, ovako, onako, odma dole ide Bradonja, ovako, vehabija i tako dalje, psuj mu majku, babu i sve ostalo. Halo, kultura je da čovjeka, a zašto je to tako? Zašto ste vi to tako kazali? I ta, gdje to piše? Možemo li mi i tako dalje? Ne, ne, kod nas je to sve odmah, ako ne razmišljaš ko ja, ti si odmah terorista, vehabija, plaćenik i tako dalje. Normalno, hvala Bogu, pa većina ljudi ne razmišlja tako, ali ima takvih. Pa Boži poslanik kaže, dobro, jest to čudno. Ali daj da ga pitamo, da vidimo što on to tako radi. Pa je Allah poslanik ali se letu nam rekao, upitaj ga zašto tako čini. Upitali su ga, a on je odgovorio, u toj suri spomenuta su svojstva milostivog Allaha i zato volim da je učim. Kaže ovaj ashab, ja tu suru volim zato što ona govori o Allahu. To je najkraća sura koja sva kompletna govori o Allahu Đelešanu. Pa kaže ovaj ashab, ja nju učim zbog toga. Naslađujem se time da učim suru kulhu Allahu ahad jer ona govori o svojstvima milostivog. Pa kaže Allah poslanik alaihi salatu wasalam, recite mu da i njega uzvišeni Allah voli. Kao što on voli tu suru, isto tako uzvišeni Allah mu je uzratio istom mjerom pa ga je uzvišeni Allah zavolio zato što on voli tu suru. Pa je znači jedna od vrijednosti sure kulhu Allahu ahad da njeno redovno učenje, Neno razumijevanje značenja i ljubav te sure je put ka ljubavi uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Mi ćemo e, u ovom zadnjem dijelu, pošto e, smatram da je to mnogo korisno, spomenuti za kraj deset e, svojstava i načina kako čovjek može za dobiti ljubav uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala. Vidjeli smo da je praksa Božijeg poslanika bila da je molio Allaha subhanahu wa ta'ala da mu podari ljubav ka dijelima koja vodi ka ljubavi uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa bi insan vjernik trebao da prateći kuranske ajete, hadise Božih poslanika, gdje god nađe Allah voli to i to, da to sebi zapiše, da to sebi zapamti i da pokušava da to u životu prakticira, jer rekli smo blago se onima koji zavoli uzvišeni Allah kako na Dunjaluku, tako i na Ahiretu. Pa je prva stvar koju smo spomenuli danas bila slijedjenje Božih poslanika, ali se u onom kuranskom ajetu suri Ali Imran, Kul in kuntum tuhibbun Allaha fattabi'uni Reci, ako Allaha volite, poslanika slijedite, pa će vas Allah zavoljeti. Pa vjernik musliman trebao bi da se trudi, da iščita je životopis Božijeg poslanika, da iščitava vjerodostojne hadise i da se trudi u svakodnevnom životu da što više živi po sunnetu Božijeg poslanika, alihi salatu wasalam, bez obzira. Kada se kaže sunnet Božijeg poslanika, mnogi to pogrešno shvataju. Pa misli da sve u sunnetu Božijeg poslanika je sunnet kao do, eh, dobrovoljni ibadet. Ne. Imamo stvari u sunetu koji su vađib, imamo stvari u sunetu koji su haram, i imamo stvari u sunetu koji su pohvalne. Pa bi čovjek trebao da iščitava, bio, eh, iščitava hadijske zbirke i da se poduči sunnetu Božijeg poslanika i da onda živi po tomi alejkom bi sunneti, kada dođu teška vremena, a danas živimo u izuzetno teškim vremenima, gdje je rješenje? Kaže Allah poslanik se salatu sram, jedne prilike je držao svojim, adise, svojim ashabima govor, to te mjere kažu ashabi, naša srca su zatreperila, plakali smo. Kažu Allah poslaniće, kao da je ovo tvoj neki oprosni govor, daj nam neki savjet. Kaže Allah poslanik alaih salatu sram, ko od vas bude dugo živio, vidjet će velika razilaženja. Ali u tim razilaženjima, kao što danas vidimo razilaženjima, ne možeš naći dvojicu muslimana da isto razmišljaju. Rješenje je, alejkum bi sunneti, čvrsto se držite moga sunneta. Najbolja uputa, hajrul hedi, hedju Muhammedin, najbolja uputa je uputa Muhammeda alaihi salatu wasalam. Pa čovjek treba da se poduči sunnetu Božijeg poslanika, da ga ispravno razumije, to je veoma bitno, i nakon toga da živi po tom sunnetu. Druga stvar, prošli put smo govorili u onom hadisu da je Allahu poslanik ali se letu sram za četiri kategorije rekao da ih uzvišeni Allah voli i da je rekao wajebet mehabeti Obavezna je moja ljubav za četiri kategorije ljudi spomenute u jednom hadisu. Lil Oni koji se voli radi Allaha. Pa smo prošli put o tome dugo govorili, velika je blagodat imati nekoga ko te voli i koga ti voliš isključivo radi Allaha. Ne očekujući od njega nikakvu dunjalčku korist. Voliš ga jer je čestit, jer je moralan, jer je precizan, jer je pobožan, jer redovno klanja, jer redovno posti, jer se čuva harama i tako dalje. Pa znači volimo čovjeka radi Allaha. Isto tako teđavi sin oni koji zajedno se druže i sjede radi Allaha. Čovjek je došao čovjeku, sjedi sa njim, druže se radi Allaha, izučavaju Allahu vjeru, posjećuju se i tako dalje. i Irine, oni koji se posjećuju posjeta. Imamo sjelo da ljudi sjede, imamo koji se posjećuju radi Allaha i na kraju vol bazirine fije, oni koji jedni druge potpomažu radi Allaha. Pa su ovo četiri kategorije koje vode ljubav i uzvišnog Allaha, kao što je došlo u jednom hadisu, u mahabeti, Obavezna je moja ljubav onima koji se voli radi mene, onima koji radi mene sjede, oni koji radi mene se posjećuju i oni koji radi mene jedni drugi potpomažu. Treća stvar e, koja vodi ljubav i uzvišnog Allaha je jedna veoma lijepa, lahka, svima nama potrebna stvar. Pokajanje od grijeha. Kaže Allah poslanik ali se letu selam, kullu ademe hata, svi sinovi Ademu griješi. Allahova milost prema nama jeste da insan griješi, ali imaju vrata pokajanja koja su otvorena 24 sata. I ne samo da se čovjek može pokajati, već ulazi u kategoriju ljudi koje Allah voli. Čovjek do juče je možda bio u kladionici. Danas je bio možda, ne daj Bože, pio alkohol. Jučer je krao, prekučer je danas pokaju se uzvišenom Allahu pokajanjem, istinskim pokajanjem, odlučio da to više neće činiti, žestoko se u srcu kaje što je to činio, odlučio da neće se vratiti. Ovo su tri veoma bitna uvjeta da se odmah prekine, da se odluči da se neće više nikada vrati i da u srcu žali zbog toga što je to činio, uzvišeni Allah će takvom primiti teubu. Kaže uzvišeni Allah, inna Allahe yuhibbu tawabin doista Allah voli pokajnike. Pa braćo moja draga i ciljne sestre, insan treba da iskoristi veličinu Allahove eh, milosti i rahmeta prema nama, da Allah Đelešanu 24 sata prima pokajanje svojih robova. Kaže Allah poslanik u hadisu, uzvišeni Allah danju drži pruženu ruku i svoje ruke da primi pokajanje ljudi koji su griješili noću. A noću drži pružene ruke da primi pokajanje oni koji su griješili danju. Pa uzvišenom Allahu se možemo vratiti 24 sata. Hoćeš kod doktora, treba termin. Hoćeš kod automehaničara, treba termin. Hoćeš da ideš na hađ, treba termin. Hoćeš da ideš na umru, treba termin. I tako. Hoćeš da letiš avionom, treba termin. Kod Allaha Đelešanu ne treba termin. Kada god hoćeš, vraćaš se Allahu, vrata su uzvišenog Allahu, otvorena pokajnicima. Pa braćo moja draga i cijene sestre, iskoristimo ovu priliku. S druge strane, to je dijelo koje nas vodi da postanemo u kategoriji ljudi koji voli Allah. Koji su jučer bili nepokorni, danas se kaju zbog toga, ostavili su loša dijela i danas su se vratili Allahu. Oni na taj način potpadaju pod kategoriju Inna Allah yuhibbu tawabin, kao što je došlo u suri El Beqara, doista Allah voli pokajnike. Svakako, jedna velika bitna stvar jeste da čovjek treba da na vrijeme izvaga velik broj ljudi bi se vratio Allahu. Osjeti potrebu, osjeti, osjeti da je više, hajde da kažemo, ispunio sve što je ispunio, pa se počne razmišljati, pa ga šetan počne e, zamajavati i kaže, a šta će ljudi o tebi reći? Šta će ti kazat rodbina, prijatelji, poznanici, u školi, u firmi i tako dalje? Žena primjera radi. Do juče je bila otkrivena u školi učiteljica ili je radila negdje u, u, u, nekoj instituciji ili na ulici se pojavljivala sutra treba izići na ulicu pokrivena. Pa čak možda i njeni roditelji nisu saglasni, pa čak možda komšije, prijatelji, poznanici. Čovjek treba da dadne prednost uzvišenom Allahu subhanu wa ta'ala nad svim ljudima jer ne znamo kada ćemo umrijeti. Inna Allahe yuhibbu tawabin. Allah voli pokajnike, pa insan treba da iskoristi ovu priliku. Isto tako četvrto djelo jeste činjenje dobročinstva ljudima. U Kur'anu Allah kaže Inna Allahe muhsinin. Allah voli one koji čini dobročinstvo ljudima. Pa insan treba da u životu pokuša. Da mu to bude njegov životni moto. Gdje god vidi priliku. Gdje god vidi priliku da su se vrata ispred njega otvorila da ih ne zatvara, da uđi. Pa neko traži za džamiju, Sergiju, dadni koliko, nemoj proći sam da ne dadniš. Marku dadni, dadni pola marki, dadni deset feninga. Ali nemoj zatvoriti vrata. Inna Allahe yuhibbul muhsinin. Allah voli one koji, koji čine dobročinstvo ljudima. Naišao je prosjak dati mu pola marki. Pa kaže vara, pa ovako, pa onako. Ne može on, ne može on se obogat zbog onih tvojih pola marki. Ali budi od onih koji ljudima čine dobročinstvo. Gdje god možeš učiniti dobru stvar, učini dobru stvar da budeš od onih koji potpadaju pod ajet. Inna Allahe yuhibbul muhsinin. Allah voli dobročinstvo prema djeci, prema supruzi, prema komšijama, prema rodbini, prema prijateljima, prema muslimanima, prema nemuslimanima, prema životinjima. prema svima čini dobročinstvo. Ne bi li potpao pod ovaj veliki ajet. Inna Allahe yuhibbul muhsinin. Allah voli one koji čini dobročinstvo drugima. Isto tako, <clears throat> rekli smo u hadisu od Ebu Huriri radijallahu ta'ala, što više na fila pa čovjek kad ima slobodnog vremena, što više na fili, namaza, dovedemo sebi da svakim danom duha namaz klanjamo ako možemo stići. Pa neko radi u firmi, ima pauza od 10 minuta, otiću na toj pauzi, klanjaću dva rekeata. Ako ne, mogu, ako ne mogu u firmi, mogu subotom i nedjeljom kada je neradni dan uzjeti sebi i svoju djeci obavezu, klanjamo duha namaz u 9 ili 10 sati. Dobrovoljni namaz, dobrovoljna sadaka, dobrovoljni post, Makar jednom, dva put, tri put u mjesec dana da čovjek posti jedan ponedjeljak, jedan četvrtak, bijele dane i tako dalje. Pa ako se može otići dobrovoljno na umru, pa dobrovoljno na hađ i tako dalje. Pa čovjek treba da zna da je činjenje na fila dobrovoljnih ibadeta put ka ljubavi uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. <clears throat> Isto tako u današnje vrijeme svi mi bez obzira, svi mi apsolutno imamo neka iskušenja. Koga god bi sreli sad na ulici zaustavili i rekli Gospodine, de nam vi ispričajte svoju životnu priču. Svako ima probleme. Neko zdravstveni, neko materijalni, neko sa porodcom, neko sa komšijom, neko sa autom, neko sa zapošljenjem. Ali svako ima problema. Kaže uzvišenje Allah subhanahu wa ta'ala <clears throat> Wallahu yuhibbu sabirin, a Allah voli strpljivi. Pa insan treba da zna. Allah poslanik alaih salatu wasalam kaže svojim ashabima, pred vama su dani sabura, pred vama su dani strpljenja, kada će prakticiranje vjere biti kao držanje žeravice na dlanu. I to jeste danas tako. Dođeš, počneš prakticirati vjeru, dok si bio u jarku, nikom nisi smeto. Dok si bio u kladionci, nikom nisi smetao. Kada si počeo klanjati, kada je žena počela nositi mahramu, kada si počeo redovno postiti, kada si počeo ostavljati alkohol, odjednom svima smetaš. Odjednom si plaćenik, odjednom si terorista, odjednom si vahabija, odjednom si sekta, odjednom si, odjednom si. Treba u svemu tome sabura. Wallahi, treba kamioni sabura. Ni kriv, ni dužan. Želiš tom narodu hajr, želiš da iziđu iz poruka, iz grijeha, pozivaš ljude da ne idu u alkohol, da ne idu u blud, da ne idu u prostituciju, da ne idu u kamatu, da ne idu u kriminal. Ne, ne, kaže ti ne veljaš. Ti si sekta, ti si vahabija, ti si plaćenik. Teško to pada čovjeku. Ljudi se tuše, ti hoćeš da izvučeš iz rijeke iz koje se tuši, odeš za džehennem. Ne, ne, kaže, ti si plaćenik. Pa čovjeku treba sabura. Treba mu sabura, treba strpljenja, ali čovjek kada se sjeti ovoga da Allah subhanahu wa ta'ala kaže Wallahu yuhibbu sabirin, doista Allah voli strpljivi. Doista Allah voli oni koji se strpi na iskušenjima i musibetima koji zadesi, oni potpadaju kad pod kategoriju oni koji voli uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. <clears throat> Isto tako od e, kategorija koji voli uzvišeni Allah jeste da čovjek bude skroman u pogledu dunjaluka, da ne dospusti da mu dunjaluk uđe u srce. Svi mi na dunjaluku živimo, ali ćemo mi svi otići. Najveće blago koje ćemo ponijeti su naša dobra djela. Kaže Allah poslanik ali se letu selam izhed fi dunja, Allah, budi skroman na dunjaluku, budi zadovoljan sa onim što imaš. Možeš biti milionir, ali možeš biti skroman. A možeš biti najveća fukara, ali da nisi skroman. Zašto? Žudi, iščezni srce si vezivao za dunjaluk. Allah poslanik ali se letu selam kaže, el mu'minul hajrun wa ahabbu ila Allahi daif Jak mu'min, imanski jak i materijalno jak. Ja draži Allahu i bolji je nego slab mu'min. Ovo ne treba shvatiti kao što mi neka znamo shvatiti, uzmemo govor iz konteksta. Čovjek može da bude bogat i treba da bude bogat i da udjeljuje i da pravi džamije i da pravi bolnice i da pravi puteve. Ali da ne dozvoli da mu dunjalu kuđe u srce. Pa kaže Allah poslanik, izhed fit dunija Budi skroman na dunjaluku. Juhibbuke Allah, Allah će te zavoljeti. Isto tako jedna velika vrata putem koji možemo ući ka ljubavi uzvišnog Allaha jeste jeste da insan bude od ljudi koji se boji Allaha i u javnosti i u tajnosti. Inne ledine jahšauna rabbehum bil gajbi lehum magfiretun vajrun azim. Oni koji se boji Allaha kada nema nikog, u gajbu, kada su sami. Njih čeka oprost, malfiratun, wa ajrun kebir i velika nagrada od Allaha. Koji se boje Allaha kada? Kada i niko ne vidi. Zato kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala fa inna Allaha yuhibbul muttaqin. Doista Allah voli bogobojazni. Kaže Allah poslanik u poznatom hadisu Ittaqillaha haithuma kunt Boj se Allaha, ma gdje bio, boj se Allaha. Kada si na ulici, boj se Allaha. I kada si sam, boj se Allah I kada si na pijaci, boj se Allah, Kada se obodiš prema djeci, boj se Allaha. Kada se obodiš prema životinjama, boj se Allaha. Uvijek se boj Allaha. Ne bi li potpao pod ovu veliku kategoriju. Fa inna Allaha yuhibbul muttaqin. Doista Allah voli one koji se Allaha boji. A istinski strah od Allaha jeste da čovjek čini ono što je Allah naredio, a da ostavi ono što je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. Kaže Allah poslanik alaih salatu wasalam, Inna Allahe yuhibbul abde, et taqij, el ganij, el hafij. Kaže Allah poslanik, doista uzvišeni Allah voli tri vrste robova. Et taqij, bogobojazan. Boji se Allaha u svakom pogledu. Tom bogobojaznom ne trebaju kamere na poslu on se boji Allaha, on se boji melijeka, u smislu strahuje da će zapisati u njegov životni defter nešto loše. Pa kaže Allah poslanik inna Allahe yuhibbu abde Prvo voli bogobojaznog. El ganij. Bogatog i zadovoljnog. Da je čovjek bogat i da je zadovoljan sa onim što ima. Wal hafij. Onaj koji je skroman, koji se ne ističi, koji je negdje uvijek tu sa strani. Takvi robove uzvišeni Allah voli etaqij, bogobojazan. El bogat i zadovoljan. El skroman i neko ko ne voli da se ističi. I za kraj, zadnja dva svojstva, šta vodi ljubav uzvišnog Allah subhanahu wa ta'ala? Pravda. Da čovjek se maksimalno trudi da bude pravedan. Nažalost, E, mi daje smo izloženi razno raznim pitanjima, e, pozivima, poročnim problemima. Nerijetko nam se dešava da smo mi prema najbližim kategorijama ljudi nepravedni. Pa smo nepravedni prema djeci, pa smo nepravedni prema supruzi, supruga nepravedna prema mužu, pa smo nepravedni prema roditeljima, pa smo nepravedni prema komšijama i tako dalje. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala Inna Allahe yuhibbul muqositin Doista Allah voli pravednike. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى To što nekog ne volite, nemoj da bude razloga da budete nepravedni. Budite pravedni, to je bliže bogobojaznosti. Pogledajte Kur'an, pogledajte kuranske principe. To nema nigdje na planeti osim u Kur'anu. Nekoga ne voliš. Da li, da li je to iz komšiluka, da li je to iz prije od tvojih poznanika, pa čak ne voliš nekoga ko je nemusliman. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا To što nekog ne volite, nemoj da bude razlog da budete nepravedni. I'dilu, budite pravedni. Huwa aqrabu lit taqwa. To je najbliže bogobojaznosti. Došao je čovjek kojeg ne voliš, hoće kupiti od tebe auto. Auto poklan, ima mahanu. ti prešutiš tu mahanu. Ne, ne, ne, ne. To nije svojstvo mu'mina. Tim to nije svojstvo nekoga ko se boji Boga. Ne volim te, ok, ne volim te, ali ću ti kazati za mahane koje imaju u mom autu. Ne volim te, ali ti neću nanijeti nepravdu. Ne volim te, ali te neću, neću ti uraditi nešto što, što ne voliš. To je svojstvo pravednika. Pa insan treba da se trudi da bude pravedan među djecom. Allahom poslaniku, što je došlo u hadisu Buhari i muslima, od Nu'man ibn Bešira radijallahu ta'ala stoji da je njegov otac njemu dao nešto novca sadaki. Pa njegova mati Amra radijallahu ta'ala nije to, nije to bilo jasno. Pa kaže ja ne prihvatam to dok ne odeš poslaniku dok ga ne pitaš. Pa kada je došao Božijim poslanik, kaže Allah poslanik, ja sam svom sinu dao neku poklon na hediju, moja žena nije se sa tim složila. Pa šta ti kažeš? Kaže Allah poslanik, pogledajte, Kaže, a jesi li ostaloj djeci dao isto tako? Kaže, nisam Allah dao sam samo njemu. Kaže Allah poslanik, ittakullaha, wa'adilu bejne uladikum, bojite se Allaha i budite pravedni prema djeci. U jednom rivajetu kaže, nemoj očekivati od mene da svjedočim za nepravdu. To je nepravda. Koliko mi svi znamo slučajeva gdje je neko u porodici bio zakinut. Pa uvijek roditelji jednom djetetu daju prednost jednoj čerci ili jednom sinu na uštrb ostalih, kako se ostali osjećaju? A pogledajte kako je Islam pravedan. Čak među djecom da budeš pravedan. Jednom si dao poklon 10 maraka, dadni i drugom. Rekao mu je Boži poslanik u ovom hadisu, spomenutom kaže, a bili ti volio da ti oni isto učine dobročinstvo? Dođe ti jedno dijete pa ti čini dobročinstvo, a drugo ti ne čini dobročinstvo. Volio bi ti da te obo dvoje djeca, djeci sluša. E, ako želiš da te obo dvoje sluša i da te voli, onda budi pravedan. Pa je ovo jedno veliko, veliko svojstvo pravednosti, da čovjek bude pravedan prema djeci, pravedan prema supruzi, koliko je ljudi, e, znači more ljudi koji su nepravedni prema najbližem insanu u svojoj poroci, prema svojoj supruzi. Da li je u pitanju novac, da li je u pitanju mnogo drugih stvari gdje su ljudi nepravedni, gdje zakidaju. I obrnuto, gdje su supruge nepravedne prema svojim muževima. Pa insan treba da pokuša u životu uvijek da bude pravedan. Među djecom, sa suprugom, sa mužem, sa komšijama, sa rodbinom, sa prijateljima, uvijek pravedan, uvijek pošten. To što nekoga ne volimo ne smije biti razlogom da budemo nepravedni. I na kraju, zadnja stvar, time ćemo završiti naše druženje, e, jeste da čovjek bude na pomoći ljudima, da odagnava od njih njihove nedaće. Kaže Allah poslanik ali salatu wasalam, najdraži robovi Allah su oni koji najviše koriste ljudima. Pa da insan se natječi da bude od ljudi koji će najviše koristiti. Bilo gdje. Da si poznat po tome kad nekom je treba pomoć, kad nekom je treba nešto vanredna situacija, da mu ti prvi padneš na pamet. Ibnu Abbasu radijallahu Taranu, došao jedne prilike čovjek pa kaže Ibnu Abbas da mu nešto traži. Kaže ja se tebi ne mogu zahvaliti. Ja se tebi ne mogu zahvaliti da si mene odabrao da meni kažeš svoj problem. Kaže Ibnu Abbas, ja se ne mogu zahvaliti čovjeku koji cijelu noć provede razmišljajući kome bi mogao ukazati svoj problem, pa kaže mene odaberi. Znači mene smatra najboljim, meni je ukazao najveće povjerenje. Nama kada neko dođe, zašto baš od mene tražiš? Zato što tebe smatra najboljim, zato što tebi najviše vjeruje, u tebe je polago nakon Allaha najveće nade i ti mu onda to šamar zizniš. Pa insan kada te već ljudi odaberu, treba da budeš takav, da budeš prepoznatljiv, ljudi od tebe traži. Elhamdulillah, pa si takav. Zašto nije tamo nekog drugog tražio? Zato što zna da mu neće dat. Ali je došao kod tebe. I treba da se natječemo u tome. Definitivno čovjek će nekad biti prevaren. Pa će doći neko iskako ne treba. Nema vezi. U islamu se sadaka nagrađuje po namjeri. U vjerodostojnom hadisu je došlo, Allah poslanik priča priču iz prethodnih naroda da je čovjek udjelio sadaku prostitutki, ne znajući. Udjelio je sadaku lopovu, udjelio je sadaku čovjeku bogatašu. Ali je poslije dobio pojašnjenje. Možda ta sadaka prostitutki nju saču, sačuva par dana od prostitucije. Možda bogataša postakne da i on dadne sadaku. I tako dalje. Pa insan treba da daje znajući da je to radi Allaha. Ono će kod Allaha biti upisano dobro djelo. Da li će neko to zloupotrijebiti ili neće, to je druga stvar. Pa insan treba da se natječe da bude u ovoj kategoriji. Najdraži robovi, Allah su oni koji najviše koriste ljudima. Da bude uvijek na raspolaganju ljudima. Šta god kom je treba, nek tebe zovu. To je povjerenje, tako mi Allah, mi nekad mislimo, ljudi ti dosađuju. Ma ne dosađuju, ljudi ti vjeruju, ljudi te voli. Za razliku od ljudi kojim niko ništa ne traži. Molim Allah Đelšanu da nas učiti na putu istine. Molim da Subhanu wa da nam bude milostiv na sudnjem danu. I na kraju, Subhaneke, اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك